Otsaila joan zauku burutik burura, maskara detatik ta libertimendura. Iauteriak dira gure oitura, zoritxahez ez dugu unkitu jomuga. Artza iratzartu nahi, otsoa agertu da. Zoinek ez du gogoan, ipuntza apura. Txano gorritxuk bizi, izan abentura. Berriak entzutean, egin dut lotura. Realitateak gain du literatura uste ez ginuenean otsoa agertu da. Beta gametik zauku sortu agidura, debrua sartu zela hartzainen lagura, ardura dunak dira begira zerura, denak jakinean ziren, ezkertik bai gura, naizta begiak etxi, otsoa agertu da. Ukrainako gerlan ere zonbat du da, estatu batuek dute eragin moztura sustengua mugituz, kiefetik moskura, Washingtonen gaizki da, pasatu bilkura, ahate izenarekin, otsoa agertu da. Mediku bortxatzaileak, Uztetan gustura. Egunka hauk baliatu bere zerbitzura, gure gizarteak ez dio jarri muga, isilik egon direnek nolako ardura, ikusten bauzu eran, txoa agertu da.